Jullie het gesê, soos storm maak my bang, dit laat my hart wel klop, oor die dreen die donder weer, dit is Godse stem wat aangerol kom, hy laat die dreening oor die hemel klink, dit lyk of die weerlig oor die hele aarde slaan, selfs tot in die verste uithoeke. Daarna kan een mens die gedreen van die weer hoor as Godse machtige stem gebruik. Sy stem dreen oor verdovend hart, as God in die donder weer praat, is dit ongelooflijk wonderlijke goed gebeur wat ons niet eens kan denken om te verstaan nie. Hy gee die sneeuw opdracht om op die aarde te val, hy laat ook die reen hard neerstort. Wanneer dit gebeur, laat hy al die mensen op hy werk, zodat hulle net weer kan besef wat hij alles doen. Ook die dieren kruip in hulle skuilplekke weg. Die stormwind begin waar en die wind uit die noorde bring die koue. God zal awesome laat die water ijs. Groot panne water vries toe. Die wolken balt uit van al die vog wat dit hou. Hy laat weerlig tussen die wolken dier flits. Hy laat die wolken rondmaal soos hy wil. Oor die hele wereld doen die wolken precies wat hy hulle sê om te doen. Soms stier die Heere die storms en die reen om die mense te straf. Ander kere om te zorgen dat daar water op die aarde is of doodgewoon om te wijzen dat hij die aarde en sy mense lief het. Jylle het vir Job gesê, as jy nou geluister het na wat ek gesê het, word net een beetje rustig. Denk daaraan hoe ongelooflijk alles is wat God doet. Kan je verstaan hoe God die wolken beheer en die weerlig uit die wolken laat blits? Kan je verstaan hoe hij dit recht krijgt om die wolken zo so in die lucht te laat hang? Dit is die werk van een genie. Als die wind uit die zijde ophou waai, is alles doodstil. Dan krijgen die mensen zwaar van die vreselijke jutte, maar hulle kan niks daaraan doen nie. Kan jy soos God die hemel oopspan? Hij laat die hemel ruim die hutte soos een groot speel weerkaats. Job, sê vir ons wat ons vir die Heere moet sê. Ons is te dom om ons eie argumenten uit te denken. Moet ik eerst vir God sê dat ik my saak wil stel? Moet een mens praat as jy so dier mekaar is? Die wind het die wolken voor die zon weggewaai. Nou skyn die zon helder, maar dit is te skerp voor een mens om in te kijken. God kom uit die noorde in een gouden glans. Zijn glans is zo so groot, dit maak een mens eindelijk bang. Godse mag is te groot voor ons om te verstaan, Zijn mag is baie groot, maar toch blij hij rechtvaardig. Hij is baie eerlijk en hij is teenoor niemand onrechtvaardig nie. Dit is daarom dat mensen om al eer en respecteer, maar hulle nie van mensen wat hulle slim hou nie.